Mi smo ehlu delil. Šta si ti uradio za islam? I neće ovoj dani naštetiti nikakva Služba! Istinski naslednici vjerovjesnika koji ne možete čuti sa samo sa Posjetite nas www.palta.com Soba put, soba put. Dakle, ako neko smeta, dobit će fest. Jazakallah hej. Ciklus predavanja sa zimskog seminara Božim 2012 pod nazivom Šta si ti uradio za islam? Gosti seminara brat Abu Amina, brat Nosret, brat Hatab. Organizator i domaćin brat Bilal. Šta si ti uradio za islam? E da vidimo sada kakav je hukm kada, znači, ashab tefsiri. On će ići istom, jel tako, onom linijom, ko što smo kazali, Kur'an Kur'anom, Kur'an sunnetom, a šta ako ne nađe u Kur'anu i ne nađe u sunnetu poslanika sallallahu alaihi ve selleme, ištihadi sad ashab. Da vidimo taj njegov ištihad na kojem je hukmu. يعرف الحق يقينا يركب الصعب ويمضي Znači, mi smo se sad dogovorili da se ne dogovorimo. Pa kažete, tako je, ispada. Pa što smo onda tupli zube čito vrijeme? Kaže, nije bilo velike razlike u menheđu tefsirenja između ashaba i tabiina. Zato što su tabiini preuzeli tefsir od koga? Od ashaba. Još to je preciznije, biteleki, jel tako? S usta na usta. Nije to bilo, evo to u moju knjigu, pa ti dadi recenziju na nju. Čita je tam, pa hoće razumit, nije ne razumit.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 Oni su ludi u danima, a bili su ljudi, sad su ludi. Mi su se okupili u jednom od mesđida je kuća na zemlji, kako kaže poslanik alaih salatu wasalam, mečtema qavmun fi bejtim min bujuti Allahi jetlu kitab Allah, wa yatadarasunahu bejnehum, illa nezzalet alihimu sakine, wa gašjethumu rahme, wa hafethumu melaike, wa zakarahumu Allahu fi man inde. Neće se, kaže, ljudi okupiti ni u jednoj od Allahu je kuća da proučavaju Kur'an i ono što je u Kur'anu, a da se na njih ne spusti smirenost. Jeste vi to primijetili ovdje? Znači, pogledajte da koliko će ovako vidiš ove torbe i ovo razbacano. To bi čovjek, jel tako, ne znam koga bi prvo, prvo postrojio ako smije. Ila ne zna ta rahme. Osjetiš ljude, ne znaš, evo sada mene natiraš ovim s da nabrojim imena ovdje. Znam i i Muaza, jebo jebo ovoga i onoga, ostale ne znam. Zaboravim, zaboravku. humul melaike, znači Allahova milost, okruženje meleka. Wadakarahumullahu fi imena inde. I Allah ispominje pod, kod najodabranijih svojih robova, meleka ćeš bolje blagodati što si ovdje. I što si u ovakvim prilikama. I dok je god bilo na ovim prostorima, znači seminara ili medresa, odgojni halki, bilo je hajra. Čim se je prešlo nekakvu savremenu, novokomponovanu, digitalnu davu s plastikom i ostalo i nekakvim znači klubovima gdje se djeca igraju igrački i igrica, vidimo do čega je mnoge dovelo da nas Allah toga sačuva. Na ovim prostorima kažu prije pada hilafeta da je bilo 500 i kusur medresa. Ja sam ubijeđen da je ovaj objekat znači među prvi 20 bio sa svojim svim znači ovaj popratnim tijelima što ima ovdje. Znači, to je tako svačeno. Nije to medresa ono ko što je danas u našim glavama, da je to sređeno, što kaže šeheh Jusuf, napravili smo džamije, kod je Allah džamijama naredio da klanjaju. Znači, nema tu ljudi, zato je znači, potrebno da mi shvatimo da bez ovog odgojnog segmenta od parola se ne živi. <coughs> Vazovi zagriju ljude i onda se ljudi ohlade. I zato mora stalno biti zagrijača. Moraju stalno grijači grijati, a opet se na, drugoj strani neko hladi. Nije sistem dobro uvezan, pa se neko brzo ohladi. Ali naučna predavanja, da se mi obrazujemo u islamu, bez toga ne možemo nikako, nikako naprijed. Pa eto, inšallah, ovo je samo još jedan u nizu mali pokušaja da se znači, na neki način povežemo s vremenom kad i vama i nama više odgovara, pa da se ovako okupljamo i zamisao je bio, a još to nije do kraja, znači stalo na noge da znači svako tri mjeseca najmanje na ovim prostorima odredimo neku teritoriju i tamo se okupimo imamo ova naučna predavanja, uvijek nešto znači naučno, novo, naučimo, a onda imamo ovu, ove letke, CD-eve i slično i u slobodnim nekim terminima idemo i pozivamo narod Allahu je te barek evo tala Pa pokušajte svi raditi na tome da to zaživi. Zamislite, vraćamo u Sarajevo odu nedeljom, danas, jel tako, na autopijacu i to je već svima nama poznato jer dobro se čuje. E sad zamisli da nas 300-400 izađemo nedeljom jednom u, šta ja znam, 50 nekakvi grupa po pet i obiđemo čitav kanton Sarajevski u jednom momentu porazgovaramo ljudima, ako šta imamo i damo. Ovo nam je samo, znači, na neki način uzemljenje ovi letce, da možemo nekako da priđemo ljudima, jer kad bi bilo bez letaka, ljudi misle mi tražu para u opet neka Sergija, ova, ili možda bi išli dalje od toga da hoćemo nekoga kidupovati, tako. pa razmišljajte o tome i radite da to, inšallah, zaživi. Pa kantoni, kao što je dole hercegovački, pa kao što je srednjo-bosanski, koji je, znači, dobro zamru. Znači, najviši braći koja su bila u redovima muđahida je bilo od gornjeg vakufa do Lašanske doline. Iz tih, znači, gradova je najviše bilo ljudi koji su ostavili znači druge jedinice i mnogi su htjeli još da duđu i tako dalje, međutim bila je zabrana. Ovaj. A danas, znači, mnogi ti ljudi su zbunjeni i jednostavno tamo je dava dobrim dijelom dobro, dobro, znači zamrla, pa je treba inšallah uz Allahu pomoć ponovo probuditi. Mi se vraćamo našem, znači, predavanju o tefsiru. Vidjeli smo iz dva predavanja kako je znači stajala na noge tefsirska nauka od poslanika sallallahu alejhi ve selleme znači na ovamo kako se je to počinjao tumačiti Kur'an. Da imamo jednu predstavu, vidjet ćemo na kraju da je bilo perioda kada je neko uspio da tu dobro pomuti vodu. Pa zato danas imamo neke tefsire koje ne smijemo hama nikako uzeti u ruke. Jer se bojimo da ćemo, ako nam znači bude u rukama takav vid tumačenja Kur'ana doći u čorsokak jednoga dana sami sebe zbuniti i one koji, su oko nas dovesti u nezgodnu situaciju. Stali smo jučer, tako, kod najpoznatija ashaba koji su se najviše, znači, bili među ashabima poznati kao mufesiri. Pa možemo li se sjetiti? Samo što Mi smo spomenuli na kraju četvoricu koja su ono Šteharu bejna nas. Tako je. Znači ova, četvorka je znači bila najpoznatija među ashabima znači po tefsirenju Korana, što nije bio slučaj i kod drugi međutim neki su imali određene druge obaveze pa se nisu nisu u tome stekli toliko poznanstvo jel? i po, po tome bili posebno poznati. Kazali smo da je prvi koji je u, da kažemo, utemeljio tepsirsku školu bio Ibn Mesud, radi Allahu ta'ala anhu, škola Ibn Mesuda u Kufi. Znači Ibn Mesud radi Allahu ta'ala anhu je sedmi čovjek koji je primio islam i prvi koji je počeo da uči znači Kur'an glasno. I ovo je bitno da se zna. Znači, on je u, još u Meki dok je primio islam, odmah određene ajete koji bi naučio, znao izaći u harem i početi glasno da uči, pa je često bio bijen. Jedne prilike ga je Ebu Džehel zakačio za, za Kjabu, pa kada je Ibn Mesud vuku Ebu u glavu na, bedru, rekao mu poslanik ali salatu wasalam, Esinu bi sinni, o zijade. Kaže zub za zub, a glava je viška. E to je ta Ibn Mesud radi Allahu tala anhu, koji je, znači, jednostavno te velike ljubomore i ponosa sa islamom počeo da uči Kur'an, pa što ćemo vidjeti kasnije, čak je znao, znao da rasplače poslanika, ali salatu wasalam. Znači, on je bio ujedno sluga poslaniku, ali salatu wasalam, poravio je puno sa njim, pomagao ga u mnogim stvarima, putovao sa njim, znao ga je, znači, zaštititi svojim tijelom i svojim ogrtačem, dok bi se kupao poslanik sallallahu alaihi veseleme, pokrivao bi ga dok spava Allahov poslanik, učio je Kur'an pred poslanikom sallallahu alaihi wasallam i zato je rekao poslanik sallallahu alaihi kako bilježi imam Ahmed, men sarrahu jakra al-Qur'ane gaban kema unzil, fel jakrahu ala qiraeti ibn Ebi, ibn Ummi Abd. Kaže, ko hoće da uči Kur'an onako kako je objavljen, neka uči na način kako to uči Ummi Abd, misleći na koga? Na Ibnu Mesuda radijallahu ta'ala anhu. Poslao ga je Omer radijallahu ta'ala anhu u Kufu da uči ljude i postao je jako cijenjen Omer ibn Khattab, znači u svom vladovanju. Pa kada je došao Ali radijallahu ta'ala anhu u Kufu, rekli su mu ehlu Kufa, ma re'ejna ređulen ahsanu hulukan, wala arfaku ta'limen, wala ahsanu međalisatan, wala ašeddu var'an min Ibn Mas'ud radijallahu ta'ala anhu. Kaže, Nismo vidjeli čovjeka ljepšeg ahlaka, dubljeg znanja, ljepšeg u mežesu, prijatnijeg u našem društvu i bogobojaznijeg od Ibn Mes'uda. Pa je rekao Alija radijallahu ta'ala anhu, nešedtukum Allah, innehu lasadikun min kulubikum. Zaklinjam vas Allahom, jel to iskrenost koja izlazi iz vaših srca? Palu na'am, فقال اللهم إني أشهدك اللهم إني أقول فيه مثل ما قالوا أو أفضل Pa je rekao Alija radijallahu ta'ala anhu nakon što je vidio da su to oni iskreno, iskreno rekli. Zašto je Alija nije ovdje zaklinio? Zato što je u Kufi već počelo, ha? Dobro da se pojavljuju, znači firke, da se pojavljuju ljudi koji lažu, petljaju, imaju tukiju i tome je slično. Pa je zakleo Allahom da vidi jel to znači istina što govore ili je to onako muđamela. Samo da se, kao što mi danas često, mašla ti si 100% dobar, 300% si naš, jedan kroz jedan u džematu. Nafalimo jedni druge i onda kad bude nešto što nam nije drago, onda tek vidimo da smo postupili po znači, neširetskim kodeksima. Jer za najboljeg se ne kaže da je najbolji, nego kažemo znamo ga po dobru. Volan uzeki, alallahi ahada. Ali nikoga pored Allah ne čistimo. Znači, ni koga ne kažemo, on je sigurno dobar. Mi ga znamo, nahsebuhu al hajer. Mi ga znamo da je u dobro. Evo, neke stvari od hajera radi, ali šta je u čovjekovom srcu? To prepuštamo Allahu tabareke wa ta'ala, pa kaže Ali radijallahu ta'ala anhu, gospodaru moj, ja ti svjedočim i kažem isto što kažu ovi ljudi i više od toga. Znači ja volim Ibn Mesuda kao što ga vole ovi ljudi, i volim ga više od toga. وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن نفسه a rekao Ibn Mes'ud o sebi وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُ مَا نَزَّلَتْ آيَةٌ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ إِلَّا وَأَنَا أَعْلَمُ في من نز- نزلت وأين نزلت ولو أعلم مكانا أحد أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا وأتيته kaže Ibn Mes'ud govoreći o sebi tako mi onoga pored koga nema drugog Boga nije objavljen ni jedan ajet u Allahovoj knjigi da ja ne znam povod tog objavljivanja i gdje je objavljen i da znam ikoga da je učevniji od mene u ovom znanju Znači u Allahovoj knjizi tražio bi da mu odem, tražio bi dozvolu da mu odem i otišao bi mu. Rekao je Ibnu Mesud do sebi, tako mi onoga pored kojeg nema drugog Boga, nije nijedan ajet objavljen u Allahovoj knjigi, a da ja ne znam zašto je objavljen i gdje je objavljen. I da znam da je iko učevniji od mene u Allahove knjigi, od mene tražio bi dozvolu da mu odem i otišao bi. Tufija radijallahu ta'ala anhu Umro je, radijallahu ta'ala anhu, 32. hijđatske godine. Ibn Mesud. Pa imao je nešto preko 60 godina. Od poznati njegovi učenika, učenika Mesruq bin Ejda bin Ejda Al-Nakha'i al bin Qajs وعلقمة بن قيس النخعي والأسود بن زيد والقتادة بن دعامسة السديس سدو سدا سدوسي ili sudesi, sudesi, znači El Esved bin Zaid, Katade bin Damete, kao što rekao, sudesi. U Ebu Abdurrahman As-Selemi, u Amr bin, aš, u Amr bin še, Šrahbil, u Agajruhum. Šrahbil. U Amr bin Šrahbil i drugi. To je ukratko znači o medresi Ibn Mes'uda radijallahu ta'ala anhu, ta' smo rekli šta je at-talqin, o šta je at tadvin ma duvine fi ahdi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallame wa kathiru ma tulaqije. Znači, puno je u vrijeme poslanika alaihi salatu wasalam, znači bilo ovaj usmeno prenošenje. I to je bila osnova. Znači, malo ko da je, znači, zapisivao. Čak ćemo vidjeti kod ashaba da je malo ko zapisivao. Tako da se to, jeste, kao da se to može onda i nazreti, da je to prenešeno telkinom i onda je neko kasnije sakupio akvale, kao što mi danas, znači, ovaj, kao što je neko ovo sakupio, da ti ne moraš sad tragat po čitabima i tako dalje, ovaj, da ti nijedno mjesto sakupi određene govore ili u ovom slučaju tefsir. Pod broj, dva, medresa Abdullaha bin Abbasa pa radijallahu ta'ala anhuma. Ibn Abbas je sin Amidže Rasula sallallahu alaihi selleme. Rodio se prije hidže u Mekke prije tri godine. Rodio se prije Hidžre, znači tri godine. Majka mu je se zvala tul Kubra. Lubaba bint Haris, znači čerka Al-Harisa, tetka mu je bila Mejmuna, čiji Harisova, a žena poslanika sallallahu alaihi vseleme i majka pravovjedni Rekao je za njega Ibn Mes'ud radijallahu ta'ala anhu, Nja'amel turđimanu Kur'an Ibn Abbas. Divan li je tumač Kur'ana? A rekao je Ibn Omar radijallahu ta'ala anhu za njega, Ibn Abbas, a'lamu min men baqije mimma unzila Allah, anzala Allahu ala Muhammed. Ibn Abbas je najučevniji među nama po pitanju onoga što je objavljeno Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam. ودعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل Molio je poslanik sallallahu alejhi ve selleme za njega dovom gospodaru moj učini ga fekihom u dinu i nadari ga tumačenjem. Ako ima neko ljepši prijevod. Rekao je Paus, lazem tu hadal gulam, jani Ibn Abbas. Šta su ovo u arabskom jeziku? Elik, lam i ja, šta su? Harful, el, al slabi harful. Znači, oni se slabi harfovi, kako se domotavaju. I vav, i i ja, i elif. Kaže, družio se se sa ovim dječakom. وَتَرَكْتُ الْأَكَابِرَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم. Znači, dao sam prednost da se družim s ovim dječakom nad starijim ashabima poslanika, sallallahu alaihi ve sellem. A Taus je bio puno stariji od njega. Znači, on je bio, znači, ovaj, Omerom parnjak i stariji ashaba, a družio se sa ovim dječakom. قال إني رأيت سبعين رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين Kaže, ja sam vidio 70 ashaba poslanika صلى الله عليه وسلم Iza te daru fi emrin, saru ila kauli, koga? Ibn Abbas. Kaže, ja sam vidio 70 ashaba ili poznao 70 ashaba kada bi im se određena, određena, znači kada bi im došlo do potrebe da se s nekim posavjetuju, da, one, da nešto s nekim konstatuju, da nešto bolje razumiju, možemo sve to kazati. Misli se na ovu tefsirsku nauku, na tumačenju Korana, obraćali bi se Ibn Abbasu. I ovo je još jedan, znači, ibrat nama, draga moja braćo. Fadlu ala ke fadlil Razlika između učenog i pobožnog je kao razlika između mjeseca i ostalih zvijezda sazvižja. To je znači drastična razlika. I zato Allah Želešanu kaže Jerfe illahu ledina amanu وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتِ Nije rekao darađe. A kad govori o muđahidima, فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَ وَكُلْنَ وَعْدَ اللَّهُ الْحُسْنَ Znači, znači, onaj što sjedi i nazvao ga baš da sjedi Kur'an. Znači, ovo sve što mi sad radimo na odnosu muđajda je sjelo. I Allah nama kaže, vi sjedite. I oni koji stoje, jer muđahid je osnovno da stoji, ne moram sjediti. sjediti. tako? On je bolji od nas za da ređe. A pogledajte, vjernik, pobožan abid i učenjak, znači Allah kaže da je uzdigao one koji vjeruju, a one kojima je dato znanje, na I zato i pogledajte, to je odmah kod ashaba primjećeno. Ko se ističe po znanju, on ima posebno mjesto. On znači jednostavno ne gleda se koliko je on godina sabru. Bitno je da je znači govor o Allahu kod njega da zna puno o Allahu i vjeru. <coughs> Umro je radi Allahu ta'ala anhu 68. hižetske godine. I kao što znamo, znači, Ibn Abbas je posebno, znači, uzeo veliko mjesto u tefsirskoj nauci. Spominjali smo ga i spominjat ćemo ga, znači, i kada se god bude spominjao tefsir, vidjet ćete da se on posebno tu puno spominje. Od najpoznatijih njegovih učenika je Mujahid bin Džebr, wa Sa'id bin Džubeir, wa bin كيسان وعطاء بن أبي <coughs> وطاوس بن كيسان وعطاء بن أبي رباح وعكرمة مولى بن عباس رضي الله تعالى عنهم أجمعين ورحمة الله عليهم وعكرمة مولى بن عباس Danas zaduži čovjeka da nešto radi. Evo, kod nas sad braća nešto rade u kuhini, neko je odgovoran da nekada pomete hodnik i sad kad ti njega pitao jesi li počeo ući sur Muhammed, on bi to protomačio, pa dobro, zar ja ne radim za islam? Jel tako? I evo ja vas pitam ovdje, li neko da nije počeo ući sur Muhammed? Neću dira šta. li neko, Imao neko. A? Šta je problem? Razumijem ove neke koji ne znaju, znači, nikakvu Kur'an. Oni imaju Edu, najveći musliman među nama, što se da metrom izmert. Ovaj. Pa znaju, kad se kaže Edo, vidi se turban odmah. Ovaj, on će, inšallah, bar preć harfove. A vi ostali, braću, znači, Uvijek, znači, ono što je kazao onaj brat sinoć, on je našao mene ovdje, mene znači, treho isto trahnu. Ali zaista, znači, ja kad sam kazao da mu treba dokumente otet, samo je jedan razlog što mu nisam oteo, što će on doći opet, pošto mu je pola vjere tamo negdje u Zenci ostalo, mora to prevaziti na drugo mjesto i tako dalje. Ali, znači, mi moramo biti ima liko da je, kako je došao ovdje, rekao, ja izbjegavam dočak, ručak, večeru, štrajkujem, <laughs> kvač. Znači, zato uključite se, braću, a nemoj odmah da te šetan odmah u startu na utira, ne mereš ti. Kako ne mereš? Pa ti kreni uz Allahu pomoć. Pa uči, to Ibn Omar osam godina, ali uči. Umri sa surom Muhammed, alhamdulillah. Jel? Ali nemoj da kažeš, ja to ne mogu ja ne mogu pamtit, moraš da papir za to. Ima ko daje papire da ti nije s nešto u redu. Allah vas pomogu. Jel to bio Ha? Pa ja, šta hoćeš da ka... Pa doći ja na to. Ja sam to htio da povežem, pa sam se zabrinuo vam, kad vidim koliko vas nauči. Ovaj, znači, on je sluga, Meula, on nema ovakve ove slobode, znači da mora otići, ne mora pitati, on mora pitati, da odu ljudi, jel tako? On je ljud što, šta ja znam, nije se dobro na spavu, meula, ali njegov učenik. I prije je bio običaj kod što trebamo ponovo vratiti, znači, i to je od, od, od, znači, od našeg menheđa, da jednostavno šaljemo svoju djecu. Kao što neka vraća pošalju dijete u maoču, i ostave ga dole da brač pije mozak. <laughs> Jel, evo i ovo su i ostalima. Ali oni znaju da je to hajr. Malo nekada diplomatiju potrebe. Ali znači, generalno se može i tu. Di mi dadneš svog sina, ja ti dadnem svog sina. Na feri čuva koze sa mnom, ovce, kosi, travu. Znači, i badeti sa mnom. Ja mu neću činiti zulumu za Allahu pomoć. Ali neću ja njega plavo milovati. Jer ja njega nisam rodio nemam ja nekakvu posebnu emociju prema njemu ko što imaš ti. A i tebi, halal sam mog, i ti sa njim tako. Da on, znači, ne bude strujna kokoš nakon kad stane na noge, da bude ljudina. Da on zna danas, znači, nije naučio stranicu, nema večere. Jel tako? Uskraćuju se ona osnovna prava. A kamo da može dobiti onda karticu, da može dobiti telefon, da može dobiti za da ovo to, znači od toga nema govora. E, tada bi mi znači imali, ako bude da jednu novu generaciju koja je stvarno znači ozbiljna, s malo godina imaju znači velike, veliku zrelost. Po tri medresa u bin Kjaba Allahu tala anhu fil Medine. Znači Ibn Abbas je bio u Mekki, Ibn Mesud je bio žef Kufi, Kufi. Evo ga gdje je Alpa gdje u stvari u, Medini. On je iz plemena Hazređ od Ensarija, bio je na Akabi, bio je na Bedru. Prvi je koji je počeo da piše objavu u Medini. Bio je predvodnik Arija i rekao je za njega poslanik sallallahu alaihi ve selleme uhum li kitabillahi Ubej bin Kab. Najučevniji u Allahove knjigi je Ubej bin Kab. Znači niste vi čekali novu godinu. Prenosi Enes bin Malik radijallahu ta'ala anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي لأبي بن كاب إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا قال سماني لك قال نعم فبكى بلجي أنا برنسي أنس رضي الله تعالى عنه بن مالك da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme rekao u bin Kabu, kaže naredio mi je Allah Đelešanuhu da ti proučim lem je ledine kefaru. Pa je rekao uči, da poslušam. Pa je nakon toga zaplakao. Radijallahu ta'ala anhu. Umro je u vrijeme hilafeta Omar ibn Khattaba radijallahu ta'ala anhu. Za vrijeme hilafeta Omera radijallahu ta'ala anhu. Prenosi od njega Ebu Al-Alije Ar-Rejahi Ebu Al-Alijete ar ili Rejahi ne znam, mnogo toga iz tefsira. Odakle je puno uzimao Ibn Đarir u Ibn Ebi Hatim. A i Hakim u svom mustadreku i Imam Ahmed u svom musnemu. <coughs> Od najpoznatijih njegovih učenika je Ebu العالية الرياحي <clears throat> وزيد بن أسلم زيد محمد بن كعب القرضي وابنه سين الطفيل بن أبي بن أبي بن كعب الطفيل الطفيل التصغير من طفل لا من الطفل ها الطفيل بن أبي بن كعب ميزان تدايوش تداني بيرا وزيكا Perzija do kraja, nije uzet Šam, tako da su tada tri, da kažem, metropole bile Medina, Meka i Kufa. Hukm, hukm tefsira ashaba. Znači, mi smo vidjeli kakav je hukm, jel tako, ovaj, čega, tefsira poslanika sallallahu alaihi da se to uzima i to nema, znači, dvojbe. E da vidimo sada kakav je hukm kada, znači, ashab tefsiri. On će ići istom, jel tako, onom linijom, ko smo kazali, Kur'an Kur'anom, Kur'an sunnetom. A šta ako ne nađe u Kur'anu i ne nađe u sunnetu poslanika, sallallahu alaihi selleme, molim, ištihad i sad ashab. Da vidimo taj njegov ištihad na kojem je hukmu. Uzimamo, ne uzimamo, jesmo Dogovorili se se ne dogovorimo. Danas vlada jedno neukusno pravilo. Dogovorili smo se da se ne dogovorimo. I to vlada, to je alovaka. Če god dođeš, pitaš ljude šta je problem, on sve priča i ti kažeš na kraju, mogu ja to u jednoj rečenici kazati? Znači, mi smo se sad dogovorili da se ne dogovorimo. Pa kaže, eto tako ispada, pa što smo onda tupli zube čito vrijeme? Kažu, ko preskoči prvi onaj vagon, on se kači za drugi. A onda, ako mu kondukter kasnije vidi da on ima uredne papire se da pređe u A klasu, Allah je Ovo je malo opuštanje. Inače, mi ćemo, braću, obrađivati. Ja sam zanijetio da nekoliko predavanja bude na temu El Hepabe. Znači, kako se drže hudbe. Znači, na hudbi nema viceva. Nema ono ko što ja nekad provalim ili neke vraća, znači daje što ja ovaj lično ovaj odobravam, samo da ne bude baš oni neki izraza koji su onako neukusni. Ali i na općim predavanjima ovaj znači treba napraviti opušt, na ovim naučnim predavanjima treba napraviti opuštenu ovaj, atmosferu. Mi smo sjedili na jednom predavanju i šeh je znači na jednom isto seminaru maksimalno ovaj ozbiljan. I sad on nama ovaj, je rekao kako je došao vakat ili će doći vakat, a on je tu već da se je ilom sakrio negdje. To kad pričaš na bosanskom jeziku, to je malo i bezobrazno. Ovaj. Međutim, kad kažeš na arapskom, to nije toliko bezobrazno. I rekao je, ja ću vam samo reći na bosanskom, da se ilum sakrio između dvije noge. I ljudi samo taj ilum proučavaju. Tako da on, kad je nama to ispričao, mi smo se cijepali od smijeha, a šeh dalje gleda onaj tekst što je pred njim, pa skida na očale. Znači, znači ovaj, nekada je, šehovi se koristi određenim metodama koje, ovaj, pa pitamo mi jednog šeha, kako ti sa tim šehom? Kaže on, mi smo se, kaže, razišli ko Musa i Hidr, znaš. Ne kaže, to on je vakav, on je nakav, jel? Znaš, kaj mi smo se sad trenutno razišli ko Musa i Hidr. Neko nema sabora, jer neko puno zapit, neko jednostavno, eto, mi ćemo, opet smo na jednom, hoćemo, hajde, jel tako, jedan i drugi, sad smo se malo razišli. Pa, interesantan i ovaj poučan govor. Jeste, bravo, ših Emir. Znači, mi ćemo sada da vidimo kad Ashab tumači Kakav je njegov hukm? Kaže, tefsir ashaba se jen kasimu ila kismein. Dijeli se na šta? Na dva dijela. Pod broj jedan, idha kane mimma lejse li reji fihi međal, kal umuril gajbije, mnuzul, واسباب النزول ونحوها فله حكم المرفوعة يجب الأخذ به شيخ أمير možda malo prevesti kane mimma lejse li reji fihi međal, إذا kane mimma lejse li reji fihi međal. Logika. Nema, nema, nema mjesta. Dobro, kel umuril gajbije, meselen. Kao što stvari gajba. وأسباب النزول ونحوها فله الحكم المرفوع ما معنى المرفوع في علم الحديث وين المحدثين في زماننا Vojdu šujuh il islam fi ahir zaman. Znači da sanad dopire do poslanika sallallahu Znači marfu'a u hadis koji naucije kada ashab govori vidjeli smo poslanika sallallahu alaihi bili smo sa poslanikom sallallahu ve sallam, ashab govori. Ne govori poslanik alaihi sallatu wasallam, ali on je to znači je bio tu ili je ovaj, čuo da poslanik alaihi sallam nešto govori, ali on govori. To je hadis marfu'a i po njemu se šta radi, zašto? Zato što su ashabi ahlu fekab. Znači oni nisu, oni su bili sačuvani da ne do Allah slažu neku priču ili nešto. I ako je u ovakvom slučaju jeđibul ahlubihi, obaveza je znači da se to uzme. Ajmo još jedno. Znači, ako stvar, ako bude ištihadio ashab. Mimo stvari. Znači, ištihadio po svom mišljenju. Mimo stvari koje su vezane za gaib ili za povod objave. Tu nema šta da ištihadi. Zna se šta je bio povod objave. Mimo stvari koje su vezane za... Molim. Ako možeš samo spoditi šir da zapišemo, da nam ostane ovaj na znači? Aha, dobro. Da se ne baci. ja sam zapisao, ako Aslan te ičtihadio po svom mišljenju mimo stvari gajba, povoda. i povoda objave i tome slično, pravo, onda njegov tefsir ima propis el merfu'a. Obavezno je raditi i uzeti ovaj tefsir. Raditi po njemu i uzeti ovo tefsirenje. Ti ne znaš dobro bosanski. Kod nas se kaže ne idi pred rudu. Znaš šta to znači? znači, mi nismo tebe, ne do Allah, pomnožili s nečim, podijelili. Ne. Nemojte samo žuriti. Vi ste muštehidi, ja znam. Vama je sada do rada da odmah riješimo sve, da znamo. Ali, šta je rekao Hidr Musa a.s. Inneke statija testatija ma'ija sabra. Ti ne sa mnom imati sabra. Podra... Bro, jesmo to zapisali? Ja. Ti si u početku rekao da spomenu četiri ashaba. Ja. Tri škole, jel? Znači, četiri ashaba su najviše se, znači, ovaj, među ashabima bili poznati kao mufesiri. Ovaj četvrti se sad ne spominje, nisi dobro Ali Ibn Ebil Palib, on je ošao i samo se priključio Ibn ovoj školi. Jel tako? Pod broj dva. I da kane gajru zalike mima jerđija ila ištihadi sahabi, fa huwa mavkufun alejih, ma dame lem jesneduhu ila rasulillahi sallallahu alaihi ve selleme, au auđebe ba'du ulema al-ahdu بموقوف الصحابي مما شاهده من القرائن والأحوال التي اختصوا بها وليست لغيرهم Od broj dva, ako se radi da ashab ištihadi i on to ne poveziva sa poslanikom sallallahu alejhi ve selleme, auđebe ba'dul ulema al ahdhu bi mawquf as-sahabi. Dio uleme smatra da je obaveza uzeti i ovaj tefsir koji se zove tefsiru al mawquf. Znači ono je znači marfu'a, diže ga ashab do poslanika sallallahu A ovde znači se staje kod ashaba, on ne veže, ne kaže sjedio sam ja, bio sam prisutan. Znači ne kaže to, nego on sada znači ne spominje nikako poslanika sallallahu alejhi ve ne veže to ni za kakav događaj, znači stvar ostaje kod njega. Ovaj prvi, Ovaj prvi nismo znači stavili da je on vezo za poslanika, samo smo rekli ako ići ja, ja sam mimo stvari koje su vezane za gajić. Znači, ali povezuje poslanika, ovdje treba dodati. Ja. Šta smo, to je... U prvom dijelu nismo spomenuli ovo da je vezano... Ja sam sad malo ono tumačio, ajde vidimo ko je zapisao. ja. rec. Znači, ako se radi da ashab i čtihagi, i on to ne povezuje sa poslanikom, znači tako i čtihag, sallallahu alaihi wa sallam, ovo je druga stvar, prvu stvar. prvu, prvu, prvu Prvu, Znači napisali smo, ako je čihad i ashab mimo stvari koje su vezane za gaj i, po, i povode objave i slično tome, onda njegov test ima propis merfu, ali nismo rekli da veže tu stvar za Pa samo što ova riječ merfua to znači. To znači, Mi sada se igramo sa terminologijom koju trebamo dobro skuhat. Ovaj, da ne moramo uvijek, znači, ja kad sjećam se oni naši medresa na Orašcu i ono u ratu i poslije rata, pa dođu oni dugi hadisi, pogotovo kod muslima i tako dalje, po tri, četiri strance ove velike svjetske, pa se umoriš, pišeš. Kaže nam šeha Meli, samo naučiš arapski jezik i ne moraš to pisati. Samo naučiš arapski jezik i ne moraš to pisati. Samo naučiš arapski jezik i samo naučiš arapski jezik. pa ovo se samo može toma, i samo naučiš arapski jezik. Čim opteretiš se sa drugim, neš ti to lako naučiti. Jesmo kompletirali tu prvu definiciju. Šta smo počeli pisati kod drugog? Dio smatra da je ovo obavezno. Zbog toga što su oni bili svjedoci svih tih događaja što nisu imali drugi priliku. Znači, ashabi su bili tu sa poslanikom, ali salatu wasalam, i pored toga, znači, kad je meukuf, kad stoji, on to neđe do poslanika, ali salatu selam, znači, jednostavno, to je ta najbolja generacija. Oni su, znači, svjedoci objave, oni su tu, žili su u tom halu, tako da dio uleme, znači, smatra da ovaj, da se i to treba, da je obaveza, da se i taj, znači, tefsir uzme u obzir. Aj sad će nam šef od islami temije za pečat. Koliko je sati? 10 Ajmo napraviti jednu pauzu. Znači 10 minuta, ostavit šehu islama da se osvježimo, sanje na početku. Allahovi robovi koji ne strahuju progovoriti riječ istine pred nepravednim danom. وذوق الويل شفقان من ذنبي واصرخ بجوف الليل سامحني يا ربي واصرخ بجوف الليل سامحني يا ربي سالت دموعي سيل ساهر ومتخبي أسهر وذوق الويل شفقان من ذنبي واصرخ بجوف الليل سامحني يا ربي واصرخ بجوف الليل سامحني يا ربي يا ربي أغراني سترك وكيلك كل يحرقني عصياني وتدري أحبك حيل والخوف ملاني شايل كفوفي شيل والخوف ملاني شايل كفوفي شيل سالت دموعي سيل سالت دموعي سيل ساهر ومتخصي أسهر وذوق الويل شفقان من ذنبي واصرخ بجاملي سامحني يا ربي nakon srednje vode, braća se žale, kaže, polako, nismo pisali 15 godina. Znači, vi ste ehlu tedvin, jel? Ili ehlu telqin, šta ste vi? Znači, vi sve sa usta na usta uzmate, zato sad na zapadu samo isključimo struju zapadnjacima i on ne zna sam puta osam koliko je. Ja sjećam jedno mi ovaj, ajde prije desat, da se malo razgalimo. Došao nam jedan muftija, lijep uči Kur'an valjan vid, ovaj, u ratu. Došao nam eto zijaret i on sad nas nasijati polako, braću. Nemojte, znaš. Vi hoćete ljudima odmah šlavu pa da potegnu, ugušite ljudi. Ne mogu to podnijeti. I tako, treba ljudima na kaškic polako. I sad jedan brat Hamo, mehančar, znaju ga ova braća iz Hadžića Hamo ti je bio taksta 20 godina, imao ovaj, brz tempo života. I vratio se Hamo vjeri i 92. ode i Hamo u Bosnu da Bosnu strani i tako dalje. Sad on kaže, izmijen muftija, evo kaže, nama s Arapi govorili ovaj šlau niko se udavio nije. Često kaže, tvoji kašikaši. to <laughs> što jedu kašarsko hranu, tako. Ovaj, gdje su oni? Pa se je to sve nasmijalo, znači što je bilo. Ovaj. Tako da, ja razumijem da mi nemamo, znači, naviku, ja sam sam se ovaj dobro ali vjerujte mi, meni je, što mi je najslađe bilo, ovako ova naučna predavanja. Polako, na tanane, neki rahatluk osjetiš u prsima. Allah da pomogu. Dobro vaš. الحمد لله رب العالمين العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد nismo znači, naveli dva ili podijelili tefsir ashaba ala kismen. Šta smo rekli da je kism? Na dva dijela. I vidimo u ovome drugom dijelu da kada ashab ištihadi, ali ne poveziva to sa poslanikom sallallahu alaihi veselim znači biva maukuf staje kod njega, onda dio uleme smatra da je ovo obaveza znači da se uzima u obzir da se radi po ome tefsiru, zato što su oni svjedoci objave, oni su tu bili, oni su znači bili na znači, tom prvom mejdanu gdje se to sve događalo. Kaže Ibn Taymiyyah rahmetullahi ta'ala alej, hina idin idha lem teđid at tefsiru fil qur'ani wala fil sunneti ređa'at fi dhalike ila akvali sahabe fa innehum adra bi لما شاهدوا من القرآن وأحوال التي اختصوا بها ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح لا سيما علماءهم وكبراءهم كاجي شيخ الإسلام ابن تيمية أكو سنناجي تفسير القرآن نتي السنة لذا se شتا su rekli ashabi jer su oni u tom redoslijedu najpričiji zbog svog prisustva događaju objave Kur'ana, zbog svog prisustva objave Kur'ana, razumijevanja njegovog ispravnog znanja koga su nosili, a pogotovo najučevniji među njima i najugledniji među njima. Rekao je, ovo je znači bio govor šehu Islama ibn Tejmije, koji se može naći u Mukaddimetu, u suri Tafsir ibn Tejmije, strana 95. Rekao je Zarkaši rahmatullahi ta'ala, da se treba uzeti govora sahaba u tefsiru, jer je, kaže, njihov tefsir na stepenu marfu'a, kema kale al u fi tefsiri, kao što je rekao i hakim u svom tefsiru. A rekao je na drugom mjestu, treba pogledati, kaže, u tefsira sahaba, pa ga tefsiri sa jezičkog aspekta, pa oni su sa jezičkog, znači sa jezičkog aspekta, znači kroz jezik arapski, pa oni su, kaže, ahlul lisan. Oni su, znači, šta? Vlasni, oni su, znači, sinovi tog jezika, pa nema sumnje u njihovo baratanje arapskim jezikom, a ako ga protefsire, uzimajući u obzir događaje gdje su bili prisutni i na osnovu tih događaja protumače fala šekke fihi isto tako nema prostora sumnje. Kaže naslov Tefsir u vremenu tabina rahmetullahi ta'ala alihim. Sad će doći tabini, ima oni, onaj vidio 70 ashaba, onaj vidio manje od toga. Ako ashab protefsiri Kur'an, znači bazirajući to na kako smo napisali, sa jezičkog aspekta, u to nema sumnje jer oni su najbolji poznavaoci jezika a ako ga protefsiri koristeći se, znači, tim što je bilo kod njega, da kažemo, tim ovaj, događajima, bio on tu prisutan, e, zna neke, znači, ovaj, povode svega toga, nemaju to, nema sumnje. E, naslov, šta smo rekli? Kaže, nije bilo velike razlike u menheđu tefsirenja između ashaba i tabiina. Zato što su tabiini preuzeli tefsir od koga? Od ashaba. Još to je preciznije, biteleki, jel tako? S usta na usta. Nije to bilo, evo to u moju knjigu, pa ti dani recenziju na nju. Čita je tam, pa hoće razumit nije će ne znači, lično su tabiini uzeli tu nauku sa usta ashaba radijallahu ta'ala anhu međma'in. I isto tako su tabiini bilo, bili jako raspoloženi i zagrijani za učenje tefsira kao što su to bili njihovi predvodnici ashabi. Pa kao primjer Said bin Musajib, rahmetullahi ta'ala, ko je ovaj čovjek? Said ibn Musajib. On je znači učenjak Medine i on je iz Medine čafirio Hadžađa, bio je znači veliki tavin i najpoznatiji u to doba u Medini. Kane ida suila an tefsir ajetin min al quran sekete ke elnem jesma. Kaže, kada bi bio upitan o tersilu nekog ajeta, šutao bi kao da ništa nije čuo. Ta nam ovo govori. Nije znao, jel? Ha? Mi ne, progovorimo dvije rečenice, odmah neko pro, prosto Bojao se da ne bi on nešto kazao, jel tako, što nije motasil, što nije povezano, što je znači iz njegove glavi, a kaže e Ša'bi, je znao reći Wallahi ma min ajetin illa waqad sa'altu anha walakinnaha rivajetu anillah. Rekao je Ša'bi, nema ni jednog ajeta, a da nisam pitao o njemu, jer je to rivajet od Allaha Đelešanuhu. Znači šta razumijemo iz ovih nekoliko stvari? Razumijemo da je kotavina isti bio odnos, isti menheđ u pogledu tafsira, znači nisu govorili bez znanja o ovoj oblasti i nisu se znači upuštali ono ako nešto ne znaju, znači onaj ko se upuštao u to poznavao je dobro i arapski jezik i šerijetska pravila i sve, sav onaj alat koji znači ga je činio mutemekinom da bude spreman da znači hoće se kazati nisu govorili po svom mišljenju jer ovo je znači nešto što je povezano gdje ne smije se znači govoriti po svom mišljenju. Naslov Meneš tabijina u tefsiru. Sličan je odnos tabijina, rahmetullahi alihim, prema tefsiru kao što je bio kod ashaba. Najviše je bilo zastupljeno korištenje telkin tefsira. Šta su rekli da je telkin? Kažu, hođa učio talkin mrtvom nekom čovjek dozivao ga, pitao kako mu je tamo, a vidimo da je to, naše stare nene kažu najđber, to je turska riječ, najđber telkinen. Znači, prije su nepismeni, nepismena djeca koje ne znaju, čit, ne čitati pisati, učila, znači, ove sure, jel tako, ovaj, ponavlja Efendija i ovi ponavljaju tako dok ne zapamti. S tim da su nova islamska osvajanja proširila potrebu za ovom naukom. Pa pod broj jedan, prvo su tefsirili Kur'an Kur'anu, kao što je bio menheđ i ashaba, radijallahu ta'ala anhum. Pod broj dva, mogu ja i brže ako vi hoćete, tefsir Kur'ana sunnetom, kao što smo spominjali da je bio i menheđ ashaba. Pod broj tri, tefsirenje Kur'ana s govorom ashaba, čemu su se posebno puno vraćali tabijini, davajući mu prednost, nad svojim govorom. Jer su oni, znači, uzeli taj tefsir sa usta ashaba, kao što je Mujahid bin Džebr proučio tri put, znači, čitav Kur'an pred Ibn Abbasom, od sure Al-Fatiha do sure Al-Nas. وَوْقَفَهُ عِنْدَ كُلِّ آيَةٍ مِنْهُ وَسَأَلَهُ عَنْهَا Kako je učio ono samo na brzinu? Znači, učio svaki, čitav Kur'an tri puta proučio. Znači, 114 sureta. Jel tako? I zastao kod svakog ajeta. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Ibn Abbas se tumačio. Jel tako? Znači, tri puta proučio, zamislite koje je to znanje. Tri puta proučiti Kur'an i dobiti izvorni tekstir da se to pretumači. Znači, proučio Kur'an od početka do početka, zastajući kod svakog ajeta i pitajući o njemu po četiri ištihad. Pa kad ne bi tabijini našli tefsir u Kur'anu, niti u sunnetu, ni kod ashaba, ištehedu fehum ahlu li ištihad. Onda su oni ištihadili, jer i oni su ehl za ištihad. I oni su, znači, sposobni na nivou da mogu da ištihade. Vohumu ledine ja'lemune lugatela Arabije. Jer su oni isto tako dobri bili, znači, stručnjaci u arapskom jeziku razumijevali ga, uzeli su tefsir biteleki, znači u usmenoj formi od ashaba. Imali su priliku da čuju ono što nisu drugi imali priliku. Pa pored svega ovoga, znači oni imaju pravo da ištihade u tefsir. Pod broj 5, akvalu ehlil kitabi minel jehudi on nasara. Predaje koje su došli do njih ili govor koga su govorili ehlu kitabije, židovi kršćani. Jer vi znate, draga brašo, da je tako Kur'an govori o poslanicima, o znači događajima, o narodima koji su bili prije i mnogi ti događaji su ono, ono spomenuti onako se znači u nekakvim samo spominjanjima spomenuti ovaj određeni narodi, određeni događaj, a ti isti događaji su znači kod Ehlu Kitabija možda u prijašnjim knjigama spomenuti u puno široj znači formi. Pa kada su muslimani proširili islamsku državu, otišli zapadno od Medine, gdje je prema Beču, prema Šamu, ili istočno od Medine prema Šijama, tamo današnjim, prema, znači, Bagdadu i, ovaj, Horosanu, onda su sreli, znači, te sljebenike Ehlu Kitabije koji su znači imali dosta ti govorova o prijašnjim poslanicima koji su zabilježene u Tevratu, Inđilu. I to su oni pričali ljudima. Pa je na taj način i ovo je znači ovaj bio razlog da ti mnogi šta su ovi svi govori Israelijati jel tako? Što su prenešene priče od prijašnjih naroda, ovaj, jedna dio ljudi je, znači, određene te Israelijate i te priče unijela, jel tako, u tepsir. Najviše koje je prenio Israelijata bio je Abdullah bin Selam, zatim Ka'ab al-Ahbar. Abdullah ibn Selam. Vi znate ko je bio Abdullah ibn Salam? Bio židov primio islam. Kab bin al-Ahbar wa Wahb bin Nebi, Nebi, Nebi, mu Nebi, dobro se. Samo Sa'id ili Sejid ibn Sejid. Sa'id. Sa'id. Sa'id, Sa'id. Abdullah, Abdul Melik bin Đerih, Đerić. Abdul Melik bin Ovo su znači ljudi koji su najviše govorili, prenijeli, da kažemo, ovi Israilijata. Pod naslov po čemu se ističe tefsir tabina? Pod broj 1 ulazak Israilijata u tefsir. Pod broj 2 proširenje ili nova osvajanja i ulazak u, u islam mnogih stranaca je povluklo razlog da se još više počnu tumačiti određeni ajeti koje nisu tumačili ashabi u detalje. Pa se ovdje vidi velika uloga tabijina da oni nastave sa ovom naukom i nadovežu se na tumačenje. Po tri i dalje tefsir i ovome periodu se najviše prenosi u usmenoj formi, da ehlu misl najviše uzmaju od prenosioca Ibn Abbasa, a stanovnici Medine od Ubeja bin Kaba, a Iračani od Ibn Mesuda. Po četiri, znači oni, znači sad se dolazi, mi govorimo ovdje po čemu se ovaj eh, ističe, znači tabinski vakat u tefsiru. Pa vidimo, znači polako se ljudi već raspoređuju. Dijele, znači polako nastaje jedni primjer radi ovaj daju prednost Ibn Mesudu, jedni daju prednost u ibn Kabu, jedni daju prednost Abbasu. Po četiri, početak razilaženja ili razmilo, razmimo ilaženja zbog dodavanja svojih mišljenja. Šta ovdje razumijem? Znači, sad tabiin nastupaju na scenu. Već vidimo polako da se oni, znači, ovaj, opredjeljuju za neku od škola i sada, znači, imamo ovaj, na osnovu određenog ajeta više mišljenja. Znači više ovaj da kažemo ovaj vidova tumačenja. I to sad dovodi malo do znači ovaj razmimo ilaženja. Pa jedni kažu uzmeju primjer radi za neki događaj od Ibn Abbasa pa su znači onda ovaj, Tabin je to protomačio, još dodao nešto od sebe, tamo neki Tabijan isto tako uzeo Ibn Mesuda, protomačio, nešto dodao od sebe i sad, znači, imamo polako ulazak u jednu novu fazu. Pod broj pet, pojavljivanje mezheba i pristrasnosti određenom mezhebu. Znači, jednostavno, sad stupaju na, stranu, na snagu, na scenu, znači mezebi i, jel tako, već je polako tu još počinje veća sad razgradnja. Svako želi sada da, jel tako, opravda svoj mezheb. Pa traži, znači, ono što ide u prilog njemu. I pod šest, prenešen, prenošen je tefsir u ovom periodu, prenešen je ili prenošen je tefsir u ovome periodu, Narujen bi isnad. Znači, prenošen je znači sa senedom. Vezan je za, znači, lanac. Šta si ti nama sad htio reći? Prepiši odmah u Tako da se mogli raspoznavati govorovi jaki, slabi, ispravni i neispravni. Znači, tad je bilo, znači, trend da ovaj, ne možeš ti tomaš neki ajet i reći ovaj ajet se odnosi na to. Da kažeš ovaj, morao si kad tumačiš određen ajet, znači spomenuti čitav senet koga je sve tako protumačio i povezati taj senet. Razumijete li? I to još uvijek, da kažemo, zlatno doba. Još uvijek ne mogu, ne može svašta da uđe u tefsir. Čemo vidjeti kasnije da će doći do problema, da će se upravo ovaj, ovaj, znači, ovaj, ova miza po čemu se znači prepoznavali tabini, ona će doći ovaj, u škripac. Pa će se jednostavno da iskoristiti prilika od strane neprijatelja da ubace određene znači, stvari. Ti danas imaš ovaj razna tumačenja koja ne mogu znači nikako ne može se nikako znači pomiriti sam, da se zovemo slima da tako tumači. Najpoznatiji naslov mufessiri među tabinima. Mujahid bin Džuber, Sa'id bin Džubeir, ili Džebr, jel? Ovo, vi znate u tefsiru, ovaj, čest se samo kaže Mujahid. Pa ovo sad Džuber, džabr. volio bi da nas neko učevni o tome obavijesti. Ovaj. Sa'id bin Džubeir. Pa, سعيد بن جبير وسعيد بن جبير وعطاء وعكرمة والحسن البصري وزيد بن أسلم وقتادة بن دعامة السوسي دعامة السوسي السدسي محمد بن كاب القرضي وأبو العالية الرياحي الرياحي وعامر Ša'abi wa gajrihim. Još ćemo samo, znači, hukum tabijinskog tefsira i onda ćemo, inša Allah, Allahume rasim do podne. su se islamski učenjaci po pitanju hukma tefsira kod tabijina. Pa je rekla jedna skupina, među njima je Ibn Aqil i po jednom rivajetu od Ahmeda i Šu'be od Ahmeda i Šu'be isto tako tog stajališta أنه لا يجب الأخذ بتفسير التابعي لأنهم da nije obaveza se držati tabinskog tefsira zbog određenih razloga. Pa pod broj jedan, nisu čuli od poslanika sallallahu alejhi ve sellem, pa se ne može uzimati kao sa ashabima, jer su oni čuli direktno od poslanika sallallahu alejhi ve sellem. pod broj dva, oni nisu bili u prilici kada se objavljivao Kur'an, nisu živjeli taj period, pa mogu pogriješiti u razumijevanju. Pod broj tri, evo ovo ko nam prevede, možda obmana drugog godina fakulteta. Gdje su ovi Kaže, enne adalete et tabi'in, gajro mansus aliha kema nusa, ala adaleti as sahabi. Okšaš kaže enne adalete et tabi'in gajru mansus aliha kema nusa ala adaleti as sahabi ona je preciznost tabina u odnosu na preciznost ashaba po pitanju e, naslova teksta iz Kur'ana Sunneta nije ista. Odnosno, precizniji su sad, sad je to malo... Moja malo pomogao, trebao se uzeti njegovu izjavu. Nisam ja. Ovdje se spomene inne adalete et tabi'in. Znači, znači, stepen tabiina nije na stepenu ashaba u pogledu pravednosti. U pogledu pravednosti ali, znači, znači došao je nas tekst, dokaz po pitanju ashaba da se oni adul, jel tako da su oni pravedni, znači tako da, što nije znači slučaj sa احسن فكما نقل عن ابي حنيفه رضي الله تعالى عنه انه قال ايوه كوي ريكو دمينه واجا الشيخ ابو حنيفه رحمه الله عليه سوشايت اشتركوا ابو حنيفه كاجي ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الراس والعين وما جاء عن اصحابه فلا تتركوا وما جاء عن التابعين فهم رجال ištehedu, wa nahnu riđalun nečtehed. Subhano, kako je lijepo rekao. Kaže Ebu Hanifa da radijallahu ta'ala, zapište ovo braću. Aha, znači, po treći, pravednost tabijina nije na stepenu pravednosti ashaba. Će se reći ovdje ispravnost ili pravednost? Ispravnost. Pravedno ovdje se znači, ovo je nauka, ovo se koristite, ne mislimo mi da se oni zalime. Znaš, nego pravednost, znači, tabina nije na stepenu ashaba oko koji je došao dokaz koji potvrđuje njihovu pravednost. Kaže, prenešeno je od Ebu Hanife radi Allahu ta'ala anhu ili rahmetullahi alej, da je rekao ono što je došlo od poslanika sallallahu alaihi ve selleme ovo je sad arapski jezik, ovo ne na bosanskom kazati. Fala re'si Kaže, ono što je došlo od poslanika sallallahu alaihi ve selleme Kaže, to se stavlja na glavu i na oči. Kod nas je to malo mi kad kažemo čovjeku, popomi se na glavu, to je, to je jednostavno sadio sam, jel tako? U arapskom jeziku kad ti Arab hoće iskazati da si stvarno, znači, vrijedan kod njega kaže, ala resulain. Znači, poprimi se na glavu i na oči. To je znak, kako bi kazao, velikog uvažavanja, ti imaš nešto vrijedno kod sebe. On te cijeni, pa ti taj vid izražavanja kaže, ala resulain šta, su, šta su zapisali? Ha? Kaže ono što je došlo od poslanika, sallahu alaihi to se stavlja... To se stavlja... Kako bi to, nije baš... Dobro, nemoj Gdje su bosanci? Bosanski jezik. To se znači bezuvjetno prihvata. Bezuvjetno prihvata ono što je došlo od ashaba to se ne ostavlja, a ono što je došlo od tabijina, oni su ljudi koji su ištihadili, a i mi smo ljudi koji ištihadimo. Šta ovo razumijemo? Znači, možemo pogoditi i možemo promašiti. Kad se ištihadi, znači, ko pogodi ima dvije nagrade, a ko promaši ima jednu nagradu. Sad se postavlja pitanje, jesi li ti nisam. Ako jesi, Jesi li došao odmah iza, iza tabina? jesi, znači to jesi ti odmah tvoj za tabina, pa kad ištihadiš da imaš إذا أصاب الحاكم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران إذا اجتهد فأخطأ فله أجر kada ištihadi znači alim pa pogodi ima dvije nagrade kada ištihadi promaši ima jednu nagradu E ti bi bio ovo, moraš znaš šta su rečenci. Ako si mučtehid, imaš tri mogućnost da budeš. Da budeš mučtehid, da budeš talibul ilm i da budeš avamun nas. Nemoj sad da te ja guram obične mase kad ti možeš u muštehide. Jel tako? Kao što mene zove jedan a ah, i kaže čuo sam da ideš u gornju maoču i da srčeš šerbe iz gornje maoče i da ga drugima nudiš. A on meni šalje bajransku čestitku i ovo mi uzgredom onako piše. Kažem ja, rekao, omel ihsanu illa ihsan. Na dobro još boljim ihsanom trebao znati. Ja pet matkica kredita i nazovem ga. S kim imam čas da pričam? kaže tako, predstavi se on neznanja čovjeka, a ovaj, reko šta ti ovo znači? On se prebaciva na drugu priču i kaže, znaš li ti da su ljudi u Gornjoj Maoči 50% Haridžije? Reko, otkud ti ovaj podatak, šta si ti o troje? Jesi li mučtehid, ili talibul ilm, ili si obična masa ljudi? Nemoj da te ja guram pod običnu ti možeš pod muštejda, jel tako? Kaže on, vidim ja, on ne konta šta mu pričam, kaže on, oni obožavaju Nusreta i Mamovića. Rekao, oni su svi redom mušnici nemamo više problema sa njima. Ti rekao, si govorio malo prije o Haridžijama, kako si došao do tog podatka 50%? Što nije 39, što nije 55%? Ti si rekao veliki neki muštehid. Joj, kaže, sad te se ne mre Pa nisam ti ja postavio pravila, ti si sam odredio. Jel, kaže, oni obožavaju nuseta, pa rekao, nisu oni 50% Haridžije. Oni su mušici 300%. Joj, kaže, on se rekao sam nafik. Sad se on vadi. I Allah je dao da sam ga lično upoznao. Izlazio sam iz gornje maoče i on naput pred mene jel to ne smiješ od onoga gore stati, ja stanem. I ovaj, kaže on meni, ako ne znam s kim pričam, kaj ovo ti je onaj što ti je poslao poruku. Pa ti je optužen, rekao, braću, prvo da su Haričije, a onda da su mušnici. Ma kaj, on meni kada se nam natik, ne? Ovaj. Nego kaže, bil ti je pričao s mojim bratom, on misli da ja ne bi. Pa kako ne bi, pitaj ti njega odmah, bilo on popio kao sa mnom. I on zove svog brata, našeg šeha, koji se kejla ne tešek. Dogovorili smo se da se ne dogovorimo. I kaže on tako predstavlja, to je bila, bil ti popio sa njim kao kaj je s novotarom? Bože, sačuvaj, dok se god ne pokaju, nema s njima. Pa ja mu da naravski pahi, oko stijehli sumnja, tu ja novotar, vadi me, spašavaj. Odjedno sam tin, tin, tin, završava se. <laughs> Znači, razgovor. E, tako da i mi moramo, znači, draga braća, znači šta smo u rečenici. Znači, šta je avamu nas? Avamu nas su ljudi koji, znači, uzmaju fetve od povjedljivih ljudi. Ne znaš ti ni Meukuf, ni Marfua, ti bi se u svemu ovome izgubio. Ti bi rekao ko ona, ajmo mi pojit, mi smo monakci. Ko što je meni ovaj rekao, razumiješ, oni su prvo Haridžije, pa onda su mušnici, pa onda da E, ako si ti, a ja smatram da su sva braća na boljoj dereži od običnih masa, a to se zove talibul ilm. Znači, kogod ovako fino zna pisat, čitat, po mojoj definiciji, ko zna u usahati pare. Znači, on je talibul ilm, znači traga za parama i za sahatom, zna on čitat, E, takav je na većoj dređi. Takav, znači, kada neko iznese neki štihad, onda on gleda njegove doke. On je talibili, zna on šta znači Sahih Buhari, zna šta znači Maudu'a, zna šta znači šalf, znači zna te izraze, zna znači terminologiju i zna da važe Boga mi dva hadisa kod Buhari, jedan kod muslima, vamo neki znači hadis ovaj koji je znači ovaj Hasan li gajrihi, znaš, onda je lako tu, jel, pa se odlučivaš za to, ali opet ti ne izdaješ fetve. Ti se opet, znači, držiš hada nečije. I zato kad je šeh Bilibani odgovarao našim ovaj, neistomišljenicima, on je naveo svu tekfirsku lemu i bimbaza za semina i tako dalje. Znači, teo je da kaže, evo, vidite šta kaže ulema, čije mi knjige čitamo. A vi nama uporno tvrdite kako mi ne poštujemo ulemu. Pa je ovo ta ulema rekla i kad gledaš danas šta to mi radimo, šta to mi možemo raditi, samo čitati knjige. Čitati knjige od ljudi koji su provjereni. Pa dobro, ima i ono, znači mi smo pravedni, znači ima stvari koje kod određenog alima se dokazalo, druga mu ulema progovorila da tu promašio. To uzmamo kako je ulema kazala. Opet mi nismo ti da mi jel tako, ovaj, e, donosimo fetve, uzmamo fetve u lemi. I pravedni smo, znači, ako kod nekoga vidimo 5% dobra, uzmamo to 5% dobra. E, hajmo još ovu drugu, fetul uhra. A kaže druga skupina mu fesira, i ovo je većina mu fesira na ovome stajalištu, i drugi rivajet od imama Ahmeda, da se uzima govor tabina u tefsiru, uvijek ovo kad se kaže uzma, znači prolazi onu proceduru, tako? Prvo, ima u Kur'anu, pa ima u pa ima kod ashaba. Ako to sve nema, onda se na to misli. Znači, da se uzima, znači uzima se tefsir od njih zato što su oni uzeli biteleki na sahabe. Oni su uzeli, znači, u usmenoj formi od ashaba i nisu slušali od drugih. Znači, uzeli su tu nauku od najbolji, Kao što je Muđahid proučio Kur'an tri put pred Ibn Abbasom i stao kod svakog ajeta i zapitkivao. Ili kao što kaže Katadete bin Dame, nema u Kur'anu nijednog ajeta, a da o njemu nešto nisam čuo. A kaže Eša'bi, Wallahi ma min ajetin illa waqad sa'altu anha. Nema nijednog ajeta, <coughs> a da nisam pitao o njemu. Jer mene ugrijalo je samo... Ja samo mene. Da, ja, da se ja raspakujem. Pa otvorite nam nešto. Najbolje ona vanjska vrata, nek ide tamo ovdje stane. E, ajmo da se bavimo terđijom. Da vidimo, sad imamo dvije skupine uleme, jedni kažu ne uzima se, jedni kažu uzima se. Hoćemo prvo... da ti On te nabacaju, znači, ovaj, mišljenja, zatrpaju te znanje, onda ti kaže, ja, rob, ima jedan u šamu prodaje palačinke i sva ga djeca znaju po ome, znaš. On samo ide ulicom, kaže, ja, rob, samo to izgovara. I sva djeca znaju da on prodaje palačinke. Drugi prodaje banadora, viće, onaj galami, onaj lupa Svako ima svoj neki pisak i to je zanimljivo. Zato ima i u fiku, znači da se, znači ne može ovaj šutnjom obavljati trgovina. Ko imaju čak da postavio šart, moraš reći kabiltu. Ovaj kaže što prodaje hel kabilt, a ti moraš reći kabiltu, znači reći glavom ovako. Pa je kažu došao lopov u šamu, ovaj, i lapio čovjeku nešto sa tezge i ovaj za njim. I viče, hel kabilt! <laughs> A ovaj ne vjeruje se, ne sam da kaže kabilt, gotovo je. Znaš, bježi, ovaj viče, prihvati trgovinu da mu halali, da ne mora ruku izgubiti, jel tako? Ovaj, tako da, znači, mi ovaj ne ostavljamo ljude znači ovaj zbunjene nego znači ovaj Pošto mi misao, šta sam ja pričao. Ono, znači da vidimo šta ćemo uzeti. Aj šta kaže ulema fi ahre zaman. Onako da malo... Ulema se razilazi. Da se probudimo. Šta vama? Ajde da čujemo nekoliko mišljenja pa ćemo onda rec. Ti se odmah poslije tavira, jel tako? <laughs> Allah ti smilo, mašala. Pa vidiš, el džihad, to je to. Mujahid, el džihad, to je, ovo je bio, pa ne gledat ćemo ko ima najbolji argument. Dobro. Ko je najveći u djelu? Ili većina mu pesira ovih prijašnjih. Dobro, ajmo dalje. Neće se Šta kažu ovi gulami koji su čisti, nemaju grijeha? Koje bi vi mišljenje uzeli? Prvo, drugo? Uzmi šemca što ti drago. A? Vidite k'o onaj tabin Said ibn šutak, jel tako? Nisi siguran, ne nagađaj. A rađih je sljedeći. Vidiš ko se upušta u rađi. Šeh ibn Tejme. I on zaista, jel tako je, ehel. Zato. Kaže, etafsil. Znači, pojašnjenje. Tako je kazao ibn Tejme, rahmetullahi ta'ala. Rađih je, znači, najodabranije mišljenje. A merđuh je potisnuto. Pa kad dođe, znači, rađe i marđuje, onda tebi je obaveza da slijediš rađe. Jel tako? Ali ako bi čovjek slijedio merđuje, ne možeš reći da je novotar. Ide on sad tebom usput i ti njemu uvijek objašnjavaš, iznosiš mu jake dokaze. Primjer radi, rađe mišljenje je da se drže ruke na prsima na odnosu dokaza, jel tako? Imamo tri sahih hadisa koji govore o držanju ruku na prsima. Marđuh je mišljenje držanje ruku ispod pupka, zato što je taj hadis slab, jel tako? I sada je rađih da se mi držimo, jel tako, ovoga jačeg mišljenja. Međutim, nećemo kazati onome ko drži ruke ispod pupka da je on novotar. On se drži slabijeg mišljenja, njegov namaz je u osnovi znači, ispravan, ali mu stalno davetimo, govorimo, pa živ bio Buharija, peo pa muslim, pa evo, evo vidiš u lancu tvom tamo koji ima, ima taj čovjek, šta se rekli učenjaci za njega, evo vidiš da je, da je međhul ili je Delis ili je ovaj ili onaj. Pa ako je on zaista bogobojazan i ako razumije, neće puno trebati, znači, ovaj, i zato pogledajte ehli sunneti u najtežim momentima, kada je prozvan ehli sunnetom. Zamisli da si ti došao, a ashabi rekao, jesi ti ehli sunnet, rekao, šta je to? Da je došao tabinu, rekao, ehli sunnet, rekao, šta je to, znaš. Međutim, kasnije je došlo do toga da, ovaj, kao što i danas imaju nekakvi izrazi, razumiješ, koje znači su, ajde da kažemo, sobstveni za ovo vrijeme. li tako? Pa ehli sunnet ul džemat je nekada stajao u nekim stvarima sa onima koji nisu ehli sunnet. Pa primjer radi kada je Salahudine Jubi poveo vojsku na Kuc, nisu selefije u akidi i menheđu rekli, znaš šta, stan ti mirno prvo, znaš, evo ti uslove, prvo da vidimo šta je s tvojom akidom i sve to znači, zato što oni te vide neke stvari. Jel tako? Znači, idemo mi zajedno, a usput se ubjeđujemo. Ja tebi dokaze, ti meni dokaze. I imamo zajednički cilj. I nama je stalo da oslobodimo kuc. I nama je stalo da, znači, uspostavimo red u Mešedu Aksa i vratimo to ponovo da to bude džamija, ne crkva. Tako da je ehli sunnet, kako je kazao Ibn najmilostiviji prema ljudima. I mi nismo ono kao Haridžije ima ma'ana, ima alina. Ili si sa mnom ili si protiv mene. Evo ti vidiš ljudi koji odu u zablu krajnost. Ti kad njega pitao, pa dobro, šta si ja i ti razkujemo sad? Eno, i tebe zovu Vehabijom na federalno imene. Čak i glavnog imama u Tešnju koji veze nema ni sve som i on vehavija, jel tako? E, u čemu se mi sad ovaj razilazimo? Pa dobro, hajde brojimo, jel tako? Ja što odmah da se sad u startu razilazimo tri mesele. One su pokrupne sve tri, svaka po sebi je krupna. Ali, ako te smatra muslimanom, znači, aha, ima tu puno zajednički, jel tako? Dede, sad da vidimo, kad je akika, što mene zoveš? Ja ću samo šutati jest janjetno i pruštiti dovu. Znaš, ne daš meni da vaziš, budu ja otvorio ta tri pitanja, ja pozvao me, sad je hak, hakul muslim, ali muslim, ham se, sad tu hakuju u pitanju, ja treba da dođem da pojedem tvoju janjatinu. Ne moram otvarati ta, ali to je ta isključivost. Ili si sa mnom, ili si protiv mene. Pa ti kažeš, e, ja kod ovoga čovjeka sad zastajem. Ja uvažavam da ti njega smatraš nevjernikom, Došli su do tebe neki jasni dokaz, ono, izloži mi te dokaze da ja analiziram, ali ja sad dok dobro te dokaze sve izanaliziram, ja zastajem. On kaže, ko sumlja u kufr kafira i sam je kafir. Jel tako? Evo sad zamislite primjer radi mesela u kojoj se ehli Sunnet razišao. Pitaj namaza, jel tako? Ova. I da ti sad uzmeš to da ti kažeš, e, ako ti ne smatraš ovoga čovjeka kafirom, sad si ti kafir. Dokle bi to došlo? Jel tako? Nego mi iznosimo dokaze kada mi smo uzeli ovo mišljenje i to se onda nadoveziva, neće njegovo meso, neće, ne možemo biti veli, on ne udaje ni sebe ni drugog, jel tako? Ovaj. I pridržavamo se to. A uvažavamo i drugo mišljenje u smislu, znači da je u okviru, ali mi pretežemo ovome mišljenju. I opodimo se sutra na drugoj strani neko odapeo, a nije imao namaza svakog, mi kažemo, mi ne idemo na dženazu. Puštam njegov sud Allahu Đelešanu. Jel tako? Ovdje smo daleko, što kaže naj brat, do pola dvanešć vas. Pa Hamas. Evo, da samo vidimo rađe. Kaže, Ibn Taymi, rahmatullahi ta'ala, ali, fa in eđmeu ala tefsirin wahidin, fa wajab al ahzu bihi, wala yurtabe fi keunihi huđe. Kaže, ako se slože na jednom tefsiru, ko? Ko se složi? Sabinija A? Sabinija Ove dvije grupe učenjaka. Ove dvije grupe učenjaka, Ako se slože, znači, na jednom tefsiru, obaveza je uzeti taj tefsir. I ne smije da uđe sumnja u pogledu da je ovo dokaz. Znači, ovo je huđe. I nema prostora sumnji da je ovo dokaz. Hoće se kazati, ovo je tefsir po kome se mora, šta? Rad mora se uzeti u obzir. وإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم Kaže, ako se raziđu, znači ne slože se oko jednog tefsira, neće biti, znači, dokaz, kako bi ovo sad preveli, neće biti, znači, obaveza da jedni od drugi moraju uzeti. Imamo dvije skupine, jedni tumače ovako, jedni drugi tumače ovako. Ne, smije sad da neko kaže, e, vi morate naše uzeti. Znači, nisu se tu, znači, tabini složili, jel tako, sada znači nije, ne možemo znači nagoniti ljude na ižma. Šta tek reći vrijeme? Idemo dalje. Onda se tu vraća na, na jezik Kur'ana, na sunnet, na širinu arapskog jezika, govora sahaba o tome. Dalje govor šehol islama, aha, ovo je u čemu nema razmimo <coughs> U čemu nema razmimo Šta razumijemo? Kad se oni složio, tako? tad nema, nema razmimoilaženja. إنما الخلاف فيما إذا ورد التفسير عن تابعي ولم يعرف له مخالف عن تابعين فهذا ممن ينبغي الأخذ به وتقديمه على غيره لما لهم من فضل والmezija ala men, ba, ala men ba'din fil ilm. Kaže, razilaženje أوندا كذا onda kada se A kada se, znači, kada dođe tefsir od tabijina i ne zna se da mu se iko suprostavlja u tome, ovo se mora uzeti... Znači od tabina. Jest, jest. Znači jedan tabin tefsiri, a ne znamo, znači nema niko da se javio da mu se suprostavlja, da drugačije misli, onda se to uzima. Zbog svih onih dobrota koje su, jel ovaj, poznate za tabine, da su oni čuli od ashaba, da su znači ovaj poznati po toj blagodati da su znači vidjeli mnoge ashabe i da su znači odmah generacija poslije nije kao generacija najbolja. Šta je Rađe, šta smo rekli? Ništa, Ne, ne, a šta je u raži po ovoj Pa, pa znači, znači jedni drugi, onda ne bez sumnje se uzima. Ili kad dođe samo jedan tabin, a nema niko tabina da mu se suprotstavlja u tome. I to i to se uzima. Bravo. Barek Allah fikum. Wa ahsan Allahu ilaikum. Wa sahala lakum al ilmu nafija فكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه kao što kaže poslanik da sam ko se uputi na put nauke Allah mu olakšava put ka džennetu وإن الحوت لتستغ... ليستغفر لطالب العلم riba bima jasna. Čak i riba u vodi čini stigfar za talibul ilma i zadovoljstva sa onim što ovaj čini. Ovdje ćemo inša Allah sta- stati, a sljedeće predavanje, ako Allah da zdravlje života, krenut će znači da završimo ovo što smo započeli, da znači uđemo u polje, sada počinje zapisivanje tefsira. Pa će biti inša Allah jako interesantni. I neće ovoj dali naštetiti nikakva služba. Istinski naslednici vjerovjesnika koji ne možete čuti sa novotarskih, nego samo sa sunjetskih ili Posjetite nas www.palta.com Soba put, uvijen soba put. Dakle, ako neko smeta, dobit će fest. Jazakallah